Euskal Erkidegoko autonomian bagare, Nafarroako foru komunitatean bagara Euskal Elkargoan bagire. Garaia etorri da lagunak, araban bagare, gipuzkoan bagera, siberu bagire. Finida, garai hori, Twitteren edu lartzen gurenak dion bezala, bada garaia Euskal Kantangintza geure errealitate instituzionalerat egokitzeko. Hoi ama Euskal Herri gozua. Bukatu da, baznaiz asko kantatzen, eh? bakarrikola bof, eh? Oi ama euskal elkargoa zugandik urrun triste banoa. Kantatu beharko dugu orain, instituzioen antolaketek dute gure nortasuna egin behar eta gure kultura bideratu behar. Euskal Herria ez da existitzen bere osotasunean zazpi provintzietako lugalde bateratu eta instituzionalik gabe euskal kultura zatitua egonen da eta beraz zehatza izan giten. Zer garagu, nor garagu, Euskal Erkidegoko autonomikoak garagu, zer garagu, nor garagu, Nafarroako foru komunitatetarrak garagu, Euskal Erga garagu. Eta gu, erraiterakoan, gure instituzioeri identifikatu beharko gira orain. Kaso entzulak, ez trompatu. Ez naiz gehiago Euskalduna, Euskal Elkargoa naiz hemen naiz eta esangoa Euskal Erkidegoko autonomikoa ga. Han hemen hori untxa komprentu Bon, gero egia erran batzutan edo batzuentzat atzo Euskal Herriaren sogera gertatu zen. Le Pays Basque, ez baitugu denek Pays Basque konzeptuaren gibelan gordetzen denaren behar idea. Literalki, Pays Basque, Euskal Herria itzuli behar Eta alderantziz berdin, Euskal Herria, Pays Basque. Frantzesez zirakurtzen helarik, Komunote d'Aglomeration Pays Basque. Pentsatu dut. Ara! Independentzia hor nizu hartu ere, Euskal atzo sortu zen eta Jean René Etxegarai deitzen da bizkaitar nafartar edo eta siberotar guzien lehen dakaria. Ez, ni peti petzelo. Egi asko itzulpena baduzu Euskaraz arantxa kuialili. Euskal irigune elkargoa da Euskaraz. Eta hor, ez dituzuk esatzen abertzaleak Euskarazko izendapen honekin. Garapen kontseiluak ere bidali digun urte berriko kartan irratirat, horre berdinda, bergauza, frantzesez, peibazk eta Euskaraz, ipar Euskal Herria, hola denak kontent. Ez harritu gero Euskaldunek, Euskaldunek eskizofrenia edo bipolaritatea arazoak baldin baditugu, e, barkatu, Euskal Elkargo Tarrok bipolaritate arazoak baldin baditugu. Komunetan bezala da, eh? Baionako pestetan, beti gustatu zait hori, baionako pestetan komunak denetan etxiak dira, eh, ostatuetan, bizki praktikoa da. Baina beti izan da ostatu bat nun, frantxesez idatzia den zeferme edo toalet kase, olako zerbait, eta euskaraz aldiz idatzia da komunak idekiak dira lasai. Hori da diskriminazio positiboa, ez? Ben, komunentzat ados, eh? privilegiatu postura hori, bos minutuz nire bizian gustatzen zait, Euskara badakidalako, azkenean pixka bat baloratua da, bo, egia pixa egiteko dela. Baina nara ere, pixa egiten aldut egiazko komunetan Euskara badakidalako. Baina beste kasuan alderantzizko ikusten dut, privilegiatuaren lekua baino, zapalduaren kasuan ikusten baitutok. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz hitz eta putz. Hitz eta putz emankizunean goiz berrin utsegin balin badu ustiralean. Balio, da, balio du hemen gelditzea kantu honen entzuteko. Astero laguntzaileak sortzen dituzten kantuak eta joan ostiralean MC Stalin zaid izan zen sortzaile eta kantari bere amets goxoak kontatzeko. Egunon, Euskal Ijatietako erantzun gailua da, utzi zure mezua, mila esker. Joen tzule eta erantzule, hemen emzi Stalin zain, bi eta mazazpiko hogan irak jantzak. Noizuntan, deiki hor duko, Etxiko argi guziak piztu ditut. Ez da biziki bio, bainan, neguko iluntasunak deprimitzen hau, hola da. Gosalduta gero etxetik atera ez da autoa piztu dut. Gasolinarik ez gehiago, putxas! Betetzera joan naiz. Egu berriko, sos guziak gastatzera noa, Mila pusken altxatzeko apal berri bat erosi behar noan. Badakizute, urdin ta horiz margotutako kubo denda ejaldo jortan eh, fite bazkaltzeko autotik jaitsi gabe, eskatuta irentsi ditut hogitarteko eta edari asukre beltz gasadun horrek bai. Irabazi nuen denboraz, gero goxatzeko, atxalde osoa joko elektronikoetan pasatu dut. eta gauean, sarean jardun, nire aheman sozialak entretenitu ditut. Barliterriko uranio Meategiaren ondoan langileen auzoan Ogoita mabi urteko gizon bat leuzemia zildut Gosalduta gero ekialde urbileko monarkien boterea Petro dolarrez biderkatuz Bizi zeri edo alkaidari Ahmak erosteko argudioak eman ditut Mila pusketan suntsitu ditut Karelia, Amazonia eta hainbat oianetako oianetako Ekuerditan, Mexiko kolaborari bati lanak endu dakot Duintasuna seatu eta zorez urkatu ordena ordenagailuaren mugikortasunak Kongon den walikaleko koltanaren dako 6 milioi hil merezi zituen gauean nire etxe ondoko Ezagutzen ez dudan auzoa Depresioa zitzaltzen ari da Emeki, emeki Pimpirin efektutik amioi la sola. Un round teoria di otorno politica. tutti porno, Un round teoria di Arma Ordezkoen sistema, Kapitalismo eskanizatzailea Laga Eriak duitza Egiazki Ardezagun giltza Horra Bimilata mazazpiko nire Amets gozoa Porno, porno, porno Porno politika Porno, porno, porno Porno politika Bibi efektutik kamioi erazora Boomerang teoria diot, otporno politika MC Stalin zaiden amets goxoa hemen entzuten ginuen milesker zuri, hori hilabetero gurekin dugun MC Stalin zaid. Euskal irratien zat sortzen ituzte, eh? kantuak joitarazten dautzietala ere. Ustiralean berdin berri bat, goiz berrin sortziak eta laur denetan. Der Wichter. Hut, Ja, der Itz eta putz. Eta xarean promenan gite pixka bat aretz iginiz baiunako errukbi jokalaria euskaldunek gustukoa dute eta xarean bideo bat partekatzen dute hainitzek. Aretz iginiz elkarrizketa intimo batean, boz, nahi zorra joanen ere ez, baina rugbi ramak, rugbi rama webguneak edatzen duen zati bat, horrozpor katean pasako dena, beraz, kirola munduan gira ulertu duzue, rugbian ere gainera zehatzago. Bideoa partekatua izan da initz, bere euskal nortasuna justuki aipatzen baitu aretziginizek, errugbian beti defendatu dituen, eh, edo defendatu duen kultura hori. Zorik, uh, jenon, du club, une certaine identité de basque aussi, dans le sens où moi je suis un basque et je suis, je suis, né, je suis né ici. Euh, le basque est ma première langue. Euskalduna naiz, hemen sortua naiz, Euskaran ere lehen hizkuntza da. Orduan, zergatik ez Euskal selekzio bat erruk bilarentzat aldarri hori beretzat garrantzitsu baita. Dans le football et dans plusieurs sports, euh, on a toujours euh, bataillé pour euh, essayer d'avoir une sélection basque. Donc euh, pourquoi on ne pourrait pas avoir au rugby tout d'abord une sélection basque qui permettrait de faire jouer les, meilleurs joueurs du Pays basque. dituen Mesfidatzen naiz, eh, orain. Euskal selekzio bat aipatzen duzularik, zerta zeizira? Bask, hortan nor sartzen duzu? Euskal, Elkargoren, Euskal Elkargoren selekzio bat nahi duzu? Hala, zazpi provintziak eh, biltzen dituen horietariko bat. Eh. Je l'ai toujours dit, mais il y a des pays qui officiellement ne sont pas des pays, ont des sélections, comme euh, l'Angleterre, l'Écosse, euh, le pays de Galles. font partie de la Grande-Bretagne. Par, par contre, au niveau du rugby, ils ont leur sélection. Donc pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'avoir une sélection basque kirolaren bidez, beraz Euskal Nortasunaren aldagia, Euskal Selekzioak egin zuen eh, bezala garai batez, ongi ezautzen dugu, eta beraz erruk eh, bitik ere ateratzen ahal liteiken eh, aldarrikapen bat, zergatik ez Euskal Selekzio bat, beraz bizkaitarrak edota lapurtarrak elgarrikin hariko ziren talde bat, bai eta durangoko jokalariak adibidez, eskoziaren aurka aritzeko ondotik, Bon, berdin nire erruk bizale, nire erruk bizale bilakatzen ahal nintaike kasu hortan. Arpidetza eta guzti, pentsa. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Eta artikulu eta gogo eta interesgarri bat atxeman mandut eh, hori uh, gazte zulon. Bai, bai gaztezulon. Change.org webguneaz. ezagutzen ote duzie change.org petizioak izenpetzeko erabiltzen den webgune ezaguna beraz. Berdin zuen izena jadanik eman duzue. Hainitzek bezala, eh, nor baiten babesteko edo aldarri kapen baten gibelean eh, petizioak azpeitira falta. Webguneak berak dioenez mundu osoko eunta irorogeita ma bi milioi pertsona baino gehiago pasatu dira akziorat izenpetuz. Pasatu dira, aksiorat izenpetuz, bai hori da. Egun talaro gehi langile baino gehiago mundu osoan, ama bost mila petizio eskaera baino gehiago hilabetero, eta bi milioi izenpetzaile berri hilabetero, hola, datu batzu emaiteko, oiek emaiten dituztenak. Izenpetze webgune bat baino gehiago balitz, change.org, datu base animaleko bat baita ere. Informazioa bilakatu da hor, informazio interesgarri bat eta beraz, rosketa gai ere. Oita mabi urte ditut, Santa Barbaran jaio naiz, San Franciscon bizi naiz, ekintzaile digitala naiz, London School of Economicsen ikasitakoa, ezkongabenago eta ez dut semea labarik. Politika, jendeari poderea emaitea, formazio katolik duna naiz, aktivismo digitalerako plataforma bat sortu dut. Ola orkesten du bere burua beraz Ben Rattei, change.org webgunearen sortzaileak hemen dion bezala. Ekintza soziala edo jendartearen ekintzailetza negozio pribatuaren mesederako baliatzen duen gunea gazte zulon azpimagatzen duen bezala. Change.org Inc. Incorporation enpresak ez ditu bere irabaziak publiko egiten eta ez du zergarik ordaintzen, adibidez. Beste hainbat nahazmendu direla ere Change.org gunearen gibelean azpimagatzen du artikuluak eta pentsa pentsa zenbat datu xarean ezabatu ezin direnak ere. Artikuluan ongi zehaztua da eta um, hola bukatzen du bere eh, hitzak edo hola bukatzen ditu kazetariak. Konsientziak lasaitu bai, bainan benetako aldaketa motoreak apaltzen dituen tresna da. Change.org gizartearen eta ziber gizartearen arteko zubilana egin gabe petizioak xarean, bainan karrikanek intzarik ez utz eta putz, telebista utzi irratia pitz! Ah, eta kantu bat eh, entzun eh, nahi nire gaurko abentura pertsonal bat kondatu, ikusko zuen, biziki interesgarria da. Nire emailetan, mailetan eh, eh, Michel Chapuron jaunak mezu bat bidali dit, bai niri. Eta kasik aberatsa bilakatu naiz. Frantxesa zidatzi mezua hemen... Beraz, eh, hasten du Monsieur Umadam, eh? ez daki nor naizen sobera edo nire generoa behintzat ez duzagutzen, gertatzen alda. Aurkesten naiz Michel Chapuron deitzen naiz, eta luzaz dudatu onduren mezu hau idaztea erabaki dut. Bankuaren e-mail batukan dut, erraiteko, frantxez estatuak nire dirua berreskuratuko zuela nire eriotzaren ondotik ez painuen ondokorik familiarik diru hau transmititzeko. Urgentzia ordela eta galdetzen dautzut berriz sartzean erekin ahemanetan informazio gehiagorentzat hau da nire emaila. Ba, to, eta orain zer. Ara, dirua irabazten aldut, Michel Chapuron lagunduz, bere ondokoa bilakatzen naiz, estatu frantxez gaizto horrek dirua lapurtzen baidako. Bo, wax bat da, edo informazio faltsu bat da, phishing iruzur bat. Ez dut txosik irabaziko honekin, galduko ere berdin, erantzuten badakot. Iduriz iruzogori beste batzuek ere jasan dute, berpertsonaren izenarekin, suitzatik pasaden e-mail bat errusiar ordenagailu batetik. Bo. Olakoak okaiten dira usu entzuleak, kaso egin, lagun batek ere bidaltzen duelarik mail bat, eganez, arazo handiak dituela eta absolutuki dirua behar duela orain otoi lagundu, zu bakarrik zaitut, ebez... Dirurik, bidali, sustut, deitu zuen lagun hori lehenik eta abisatu bere e-maila kontua piratatua izan dela. Beste nazgaizua bere inguruan batzuek dirua emaiten badate pirata uni, etxai hainitz ukaren ditu kolpez lagun unek. Arete, defkondos zentzunen dugu aspaldiko partez, la culpa de todo, la tiene joko ono, urtebeteko kartzela defkondoseko kantariaren zat, sei itxiotan edo Twitter mezuetan biktimak ireintzatea gatik. Hau da, hartu duen erabakia ausitegi gorenak, Strawberry urtebeteko kartzelerat beraz kondenatu du Espainiatko ausitegi gorenak ostegunean. Besteak beste Frankoren diktadurako agintari nagusietakoa izan zen Carrero Blankoren eriotzaren inguruan txisteak egin baitzituen kantariak. Hori dena, joko honoren falta. Kilo de cartón ha La gente no quiere coger propaganda y ya nadie consume castañas asadas. Otra chochona y otro payasete, perrito piloto, sin de los ojos. Sin una pulada, discurrió rabia, paciencia la tiene Yoko Ono, la culpa de todo, la tiene Yoko Ono, la culpa de todo, la tiene Yoko Ono y el espíritu del que le sale por los poros. La culpa de todo, la tiene Yoko Ono, la culpa de todo, la tiene Yoko Ono, la culpa de todo, la tiene Yoko Ono y el espíritu veneno que le sale por los poros. Y aquí seguimos todos fumando y esperando, mirándole comisos con los jubilados, porque ya nadie compra rubia americana ni mecheras de colores negocio limpiar parabrisas. Millonaria de las viejas que salen de misa. Sacar piedras son y cuento como yo no sacas el limpio ni pa' caribocho. el espíritu del ego que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene yo todo, La culpa de todo la tiene yo todo, La culpa de todo la tiene yo todo, Y el espíritu de ego que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene yo todo, La culpa de todo la tiene yo todo, La culpa de todo la tiene yo todo, Y el espíritu de ego que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene yo todo, La culpa de Defcon 2, la culpa de todo la tiene Yoko Ono. bera da entzuten, eh, kantuz, hemen bideoklipa ere ikusten alduzi, xaran, xarean joko eh, ono kantuz. Def kondos, beraz, eh, ipatzenen bezala, kantaria aktualitatean da, eh, be, urte bateko presondegi kondena, erabaki baitu Espainiako auzitegi gorenak, bere aurka, ostegunean, kantariak, besteak beste, Frankoren diktadurako agintari nagusietakoa izan zen, karrero Blankoren eriotzaren inguruan, txisteak edo, eh, edo mesu, bai, ironiaz beteriko mesuak idatzi zituen Twitteren, xare sozialetan, eta etak baitutako ortega alara, Eduardo Arno edo eta Espainiako errege Juan Carlos Borbon aipatzen zituen mesu ironiko eta kritikoak idatzi zituen, kantariak berak hausitegian eh, uh, jantzuen, eh, dogma politikoetatik aratago, pentsarazteko idatzi zituela mesu horiek, Baina, bo, alabere defentsak ez du iduriz uh, eh, behondorio positiborik izan, eh? uh, garaian 2000 an bostean maiatzean atxilotu zuten, Guardia Zibilak atxilotu zuten, zuen, eta beste hainbat lagunekin batera, hori sare sozialak eta be, kriminalizazioa gerozta gehiago ikusten da. Araina operazioaren beste fase batean izan zen hori, eta audientzia nazionalak absol, absolbitu egin zuen jasko ustailean, hauzitegi gorena kritiko azaldu da epai horrekin adierazpen askatasunak ezin du terrorismoaren biktimen humilazio eta mespretsua gordetzen duten espresioen babesleku izan. Ara zer Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Eta informazio batzu xare eh, uh, eta teknologia berri eta mundu hortan baikira. Apple Inbask, Apple Euskaraz bihar zuen iPhonea, zuen Apple MacBook eh, zakitzer eh, iPadak Euskaraz izanen ote dira. Ebe Euskaldun batzu hortan ari dira lanean uh, izen petze bilketa bat abiatu zuten, uste dut 2000 eta ama bostean, oita, oita zazpimila izen pedu bildu ziren aski eta be, galde hori eginez uh, Apple euskaraz zergatik ez eh? Ba, inbat um, prozesu edo telefono euskaraz izaiten aldira baina Apple beti uzkur galitu da edo murru baten aurrean izan gira euskaldunak galde hori erantzunik ez baitzen eta badirudi aintzinatzen dela arazer jakin arazten duen Xavier Martinek, Apple enpresan lan egiten duen arduradun batekin kontaktuan dela dirazidu, prozesuntan laguntzen ari dena, eta batez ere estatu batuetako arduradunekin biltzen delako. Duela hilabete bat, eh? Euskarari buruzko txosten bat egiteko eh, galdegina izan zitzaion, nola egin eta ze informazio mota izan behar zuen ere uh, galdegin zioten eta erantzun eta beraz txostena egiteko erakunde desberdina informazio eskatu bilduta gero txostena egin eta bidali du beraz bidean da Apple enpresarekin harremanetan da gure Xavier Martin eta berdin laster euskarazko apelak ere posible izango dira nortaki. Bo. Informazio arduzie sustatu puntu eusen gehiago jakina nahi baduzue. Nik horrekin pausaino bat inendut itzeta putzen eta laster gurekin izango da tiotie etxe beste gure gomita. Hauzi uh, bat irabazi zuen, joen astean erabakia agertu zen, EasyJet egazkin kompainia kondenatua izan zen diskriminazioa gatik, errotadun alki bat batekin ibiltzen da, eta 2008an egazkina bakarrik hartzera joan zelarik igotzea ez zioten onartu, eta horregatik beraz salak eta pausatu zuen, zazpi urte berantago hemen bere emaitza, aipatuko dugu, eh, kasu hori biztanda, baina eh, orokorki ere gizartean aipatzen delarik integratzea zer egan nahi duen ere horrek. Hori laster, horren laude baten buruan, bostak eterdi mementu, zeuskal irratietan berriak zure ekin bernadetar gaina Eta barda Euskal Elkargoaren lehen eh, osoko kontseilua zen Jean René Etxegaraien izendatzearekin president karguaren dako Euskal Elkargo hau pausu haundia da ainitzen dako iparaldeko herrien elkarlanean eskumen bereziak ukanen baititu elkargoak hauen artean ekonomia laborantza ingurumena transizio ekologikoa eta ere hizkuntza politika herritipi batzuen ahangura da zer leku ukanen duten ezote diren janak izanen lagzabale eta makeako auzapezen ikus moldeak entzunen ditugu eta beste kezka bat ere bada ahunt emazte guti dela elkargo hortan. Milion bat eunta eh, hoita ama bost mila bidaiari jazmierritzeko aire portuan, aitzineko urtean baino euneko behatzi gehiago didierixe, aire portuko zuzendariaren arabera emendatze hori dinda miarritzetik Paris erroaziko linea zuzenaren berriz idekitzetik, miarritzeko aire portuaren hobetzeko obraundiak egitekoak dituztea. Departamentuko hamar arzen gazte beresiak arzen gazten ovenpiad lehiaketako, akitaniako kanporaketan parte arzeko, orzegunian dordunian, horien artean, Charlotte Idiar, Dona Marti Diarra, Donia Negaraziko Francesenia, Laborantza ikaslea da, eta Departamentuko lehiaketan bigarren bururatu du, eta sei hontan entzunen dugu. Espeletako potioka ferian kabala eta jende gutitzko lehen egun untan, segituko da, orga zaldi lehiak izanen da goizarekin. Utsumandoka. Utsumandokan aste huntan Charles Bidegen jinen zaiku dritxolai hitzain aipatzea. Bada gizon emaztere, bada gizon mutabat bat, lena deio behar bada aipatzen baitzen, titxolari edo dritxolaria. Jean-Jo Ferranen kapitalismoan historiai urhentze bat emanen deiogu, oenbu galtua estaduak kapitalismoaen basakeiatik zaintzen ote gutia. Bada kontaktu incestuoso bat kapitalismo eta estaduarekin. Eta eina utetxamen kantakintza dela eta Salvador alienden omenez kantoe bate idatzi zeikula. Hain gintian amentsetan Txilen allende zelakoz, eta gero ohartu gintian, ipagaldeko jauneria hua, arizitzako lab, banana larria ezartzen astalpetan. Utsumandoka uskal iratietan aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! Adi musika emankizuna, asteak gauetan bederatzietan Biziki maite isi Larun bat gauetan aneketan Kuzi Eta ere... Ikande gauetan zazpietan. Oh, mon dieu! Eh, eta bai. Azina, zerbait zelpitzen parruan. Adio. Ikusten bali da, zenbat emakumezkok hartzen duten bide hori eta zenbat gizonezkok neurtzen bali da, hasiera batian. Emakumezkoak zintzetako arlotan, pixkat gainetik daude oroarre, gizonezkoak baino. Baina gero, Amapola Morea asteazkenez bi astetik behin Euskal Irratietan. Asteazken honetan Ana Galarraga Eluiar taldeko kidea, besteak beste. Arratseko bederatzietan. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, Prentxan, eh, zer dira ipagainagusiak tenore untan eh, udalbiltza gaiaren pean berrian gogo eta prozesua xiko du udalbiltzak egoera instituzional eta politikorat egokitzeko ekainera tarte. Iraungo du ez faseak eta erakundearen antolamendua eta lan hilduak zehaztuko ditu udal autitxiekin eta erritarrekin. Arreman instituzionalak normalizatu nahi ditu Euskal Herriko beste erakundeekin. Argian, beraz, Kataluniako prozesu subiranista ere bigarren gain nagusi gisa, e-referenduma Europarlamenturat eramango du gaur Puigdemontek. Kataluniako gobernuko presidentearen itz itzaldia zazpietan izanen da eta zuzenean ere ikusgai izango da berriaren webgunean Europako Biltzarean itzaldi bat emaitekoak dira gaur Carles Puigdemont, Kataluniako gobernuko presidenta, Oriol Junqueras presidente ordea eta Raúl Romeva atzerri kontseilaria uh, horren uh, aintzinan ere erasorat Jodu PP alderdiak eskuinekoak batetik alderdiko komunikazio idazkari Pablo Casadok azpimarratu du ekitaldi Eurokopako parlamentoan izanik ez dela instituzionala besteak beste berrian setasunak eta jamezala zuzenean segitzen alko duziena zazpiontan Beste gain nagusia berrian eh, titulu honekin garai da lehen presidentea. Baionako uzapezaren alde egindu Euskal Elkargoko autetxien gehiengoak atzo egintzen bilkuraz, beraz artikulu bat, bideo bat, erreakzioak, iritziak ere eh, berrian atsemaiten alditu zuenak. Um, ehm, argian ere tituluna gusietan da, titulunekin, irigune elkargua abian da, Jean-René Etxegarairen presidenzia pean, gazeta puntu eusen, Jean-René Etxegaraik erriarteko lehen kontseilua presiditu du, eta media bazken ere bertitulua, mainan, frantzis jaz, beraz, ez dutzete ripikatuko. Gainagusietan, eh, beraz, hor, um, edo gune desberdinetan informazioak atxemango dituzienak, eh, Euskal Elkargo berriaz. Euskal Elkargo berriaz. Argian gireno bestalde uh, Gipuzkoako errauskailua aipagai, eh, otsailaren lauean errausketaren aurkako manifestazioa eginen da ondari bian. Eh, protesta egiteko deia zabaldu du errausketaren aurkako mugimenduak, egoerdiko, egoerdit erditan abiatuko da manifa eta beraz argian xetasunak. Buru jabetza sailean aldiz, ela eta lab akuilu buru jabetza soziala helburu. Jose Elorietak idatzitako libu buruaren ekarpen mamitsuena Euskal Herrian buru jabetza soziala amets dutenei bideratua da neoliberalismoa nazioera ikuntzaren erdigunean jarri behar dela sinesten duten esparru zabalei zuzendua argian, eta gehiago eta opusdei sailean lehioako gaztelu eta ikastetxeak seksuera soen salak eta bat ukatzerat bultzatu ditu ikasle eta erakasleak. Eh, lehioako ikasle batek irakasle bat salatu zuen 2008an. Bostean erasoak egita leporatuta, baina ikastetxeak hogeita bost ikasle eta irakasle bultzatu zituen salaketa ukatzea eta gordetzea sustut dokumentu bat izenpetuz ikaskide batek aldiz ahazoina eman dio biktimari argian aipagaia. Eta argian ere uh, informazioa hau ostiralean banatuko dituzte bi mila eta hamazazpiko argia sariak usurbilen ostiralean jakingo da beraz aurtengoak euskarazko kazetaritza eta komunikazioaren sariak zoin izan diren hogeitara ziz duen urtean goizberik ere sari bat eskuratu zuela. Mozal legearen mehatsua ertzaintzak mozal legea aplikatu dio markina semeingo tabernari bati armatuta doa zenai ez zerbitzatzea gatik. Hurtagilaren zazpian, bi ertzain sartu ziren, markina semengo ostatu untan, eta enkargatuak azaldu ziren kafetegi hortan, ez dietela armatuta doazen pertsonei zerbitzatzen ertzaintzak espedientia irekidio ostatu, eh, ostatukoari, mozal legea urratu duela leporatuta. Kazeta puntu eusen bestalde edo etxarteren eh, iritzi artikulua. Altsasu 2006 tabernako liskar bat terrorismoa bilakatzen denean uh, ehm, akazetan irakurtzen alduzue eta John Pale biziko militantea oben gabetu dute hori ere kazetan aipagai eta media bazken ustaritzen e, informazio gaualdi bat uh, arduradunen arduretaz dena eta hori ostegunean izanen da lapurdigelan media bazken xe eta geroztekin bukatzeko, prentsaitzuli hau, eh, kutsadura, hau da titulu nagusia, kutsadura, abiadura tipitua Gironde departamentuan eta hori, ebe, gelditza erran arte, hola, erranen dugu, eta bigarren gaia, bordo PSG, karrazo edo prior, zoin izango da gola gaur. Mm -hmm, galdera hundia, zidu erantzuna emaiten ote du, beren uegunan atxemango duzuen. Dann bist du der Boots, Laster gurekin izango da txotie etxe beste telefonaren beste aldean eta ipatuko dugu. Irabazi duen hauzia, salak eman zuen izi egazkin kompainaren aurka, kondenatua izan da, diskriminazioa gatik, bimilata marrean, egazkin erat eh, ez zuten utzi sartzen, aulki, errotadun aulki batekin, zelako eta ez zelako lagundua edo bakarrik zelako. Se, eta sunak beraz, laster ukanen ditugu hortaz, eta musik musika pixka bat lehenik, eh, lehen diskoa argitaratzen du muskulo taldeak, muskulo taldea gure irratiaren eh, lehiaketan eh, irabazle aterazen taldea. Bux! Bux! taldean zuten duzue eta mm, hortxe duzue haien proiektu berria entzun gai kantu bat. Lau kantu aterako dituzte eta lau zine eri pasa dituzte iruditan jartzeko. Laster beraz abiatuko dute prozesu horren berri emaiten eta pixkanaka, pixkanaka ere emaitzak erakusten lau kantu eta elkarren eskutik lau mundu, lau historio, lau bideoklipetan jada musika honek baduela hola film baten edo filma baten giroa muskuluren emaitza beraz laster ikusgai izango da. Eta urtahilaren hogeita behatzian ere senperen izango dira Juz Elea kompainaren Sociela Couleur de Merev deitzen den ikuskizunerako kantu bat eh, sortu baitute entzuten duzuen hau, bus deitzen dena eta beraz eh, entzuten alko duzuena ere urtahilaren hogeita behatzian Hortan ozten dugu muskulo seiak laur den guti dira gure gomitaren tenorea Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskal irratietan. EasyJet eh, egazkin eh, kompania kondenatua izan da diskriminazioak gatik. Tiotietxe best, errotadun batekin ibiltzen da, eta 2000 marrean egazkina bakarrik hartzera joan zelarik igotzea etzioten onartu, etzelako lagundua, hortik beraz salaketa bat pausatu zuen. Gurekin dugu, tiotietxe best, egunon? Egun Egunon. Ordan hor, uh, kondena agertu da, joen hastean, irurogei mila euroko isuna, uh, izi zat, eta bi mila bostun euroko damu domaiak, pagatzea kondenatua izan dira, garaipen bat, ote da zuretzat? Bai, babai, nerezak garaipen bat da, zentanik uh, nahi nuena, da uh, e, e, kompainia kondenatua izatea, egizet kondenatua izatea, zentanik uh, nire duritzen zaitan, ba, biziki, ba, lotxagarria eta garria zela uh, eh, ola jokatzea. Eta ne pentsatzen dut uh, eh, ogoita bat garen mendian gira eta idurzen zain normala dela eta eh, pertsune guziek badukula eskubidea ba, ibiltzea, o, joatea eta eskuinezker ibiltzea nahi dugun bezala ez dut uste eta hor sentitu dut egiten kompainiaren erabakia, ba, diskrimatzailea eta lotxakarria. Eta ezin bereziki ezin onartua. Beraz, eh, horregatik, eh, edo zuen izan dadin ere, beneretzat argizan, edo zuen izan kondena, importanta, importanta zela kondenatuak izatea. Mm. hori zen. Eta entxemplu bat egitea. Eh? Bon, gerozti nola uh, eh, epaiketori biziki luzea izan den, eh, kasik baba ez ba, azpiurte iragandira, beraz gerostik <laughs> anartean izan dira beste kondana batzuek, baina nip niretzat uh, eh, erabake hori hartu nuelarik zen etxemplu bat egitea. Mm uh, onartzea azkenean uh, gaizki egin zutela ere, hor egan duzu uh, algegarria, lotxagarria egin zutena, eta azkenean zure pertsona ere ez ezagutua izaitea, ezakit hola ikusten duzun, baina uh, errotadun kadirak zure blokeatza bai. egitea ez? Bai, hori da, ah, ez nola errangonuken nuken hori... Pikearen kategorikoko pertsuna bat bezala. Olerten duzu, e, eh, e, eh, eh, ola, gu, bo, badugu gure helbaritasuna, eta baina mundu untan denek badugu nunbait helbaritasun bat, modu bateko, edo bestekoa. Baina, baina, ola pertsuna bat, edo, e, ba, e, zindulako xutik ibili, edo zera, ba, deskaflikatzia eta beste kategori batean Ez gira besteak bezala. Eta hori lotxagarria, hori ez zinun hartua da gauko gizartean, eh, nun entzuten dugun uh, eh, hau guzietan berdintasuna, ezagupenak eta ez dakitze, baina hemen klase desberdina badira mairu duzki. Eta hori, hori hautsi berdea. Eta eta ni hor egun hortan hori sentitu dut. Nitzen, nitzen bigarren zonako edo bigarren klaseko pertsona bat. Azkenen ez besteak bezala kontsideratu. Horra, bai. Mm. Uh, sekuritatearen argudioa ateratzen du aldi guziz hor uh, gazkin kompania britainarrak eh, uh, jakinik, beraz uh, laugarren aldia dela, kondenatua izaitea izidjet berka suengatik uh, beste mm. hiru pertsona ere berdin ez zituen onartu bere gazkinetan, ulertzen duzuzuk argudio hori sekuritatearena? Ah, ez bate, eta ez, ez ulertzen, eta, eta gainerat e, nik pentsatzen dut, eta gezu bat dela. Ez da, beren arazoa, beren arazoa ez da sekuritatea. Eta nik e, e, hartu ditut egazkinak beste kompaini batzuekin, bo ditut hemen izendatuko, baina beste kompaini batzuekin hartu ditut, eta ez dut sekulan inoiz olako arazorikukan beraz sekuritatea, uh, arazo, sekuritate arazo bat barimatzen, beste kompainiekin ere bai, beraz zergatik bada uh, a, sekuritate arazo bat oiekin eta ez bestekin, orduan eh, ez tegia, ez ez, hor da, uh, low cost kompaini bat dela, eta ez dutela beren pertsu, langileak eta formatu nahi, uh, le, zera, jende elbarituak edo laguntzen, eta beste konpainiek egiten duten bezala, hoiek ora, ekonomi gehiago da, ez da sekuritate arazo da, ekonomi arazo bat. Eta bada beste arazo bat ere, eta hor, eh, egizet konpainiak ez duena antzinean ematen, baina argi dela, e, aski da ikustea, eta nik pentsatzen dut, eh, elkerrizketa hoen zuten dutenek, <clears throat> askok, e, zela, low cost konpaini batzuk hartu dituztela, eta lokoz kompainoiek baituzte epe oso motzak aire portuetan egoteko. E, ekonomiaren arroti, uste dut hori uh, erdi bat, ero horren bat, gehien bat, eh, pausare lurian egon behar dute e, Beraz, gu elbarritu bezalako pertsunak eh, zure gazkinean hartzen dut zolerik, denbora anit gehiago behar duzu. Mhm. Hor, demora denbora galtzen dute. Eta hor da, niretzat, ekonomi arazo bat dute. Mm. Eta besterik ez. Bai, low costaren uh, alde iluna azkenean ez bai, duguna bai, bai, ikusten guk prezioak ikusten dugu erakargarri, baina gibelean badelako ere estrategia oso bat eta oh. Ja, langileen, uh, eh, langileen aldetik era ipatzen alditaike, benen, bai, uh, bai <laughs> eh, hoien kondizio, lan kondizioak, uh, bai. ala ere berrizitzultzeko um, egazkin uh, ala ez, hor langileak ez formatuak eta ez ere argudiotan edo hori agertzen alda, egazkinak justuki egokiak ote dira, uh, errotadun aulkiarekin uh, zirelarik, ez dakit nik gogon ditut komunak osotikiak direla, uh, egokiak ote dira egazkinak? Bueno, gero, que <clears throat> eh, gero nik ez dakit, uh, nik eh, egin uh, dituten bidaiak, beti bidai labura dira, bak zu, zera uh, estatuan, ero, bizik labura, gero, bak zu, zera uh, bidai internazionalak egiten tutzularik, xai, uh, ah, fa, amabiorok du, edo, iek, hor, pentsatzen du, berdin direla baina, Ba bai, bai, gaskinak egazkinak, uh, nik hartu dituten egazkinak, bederen, denak, e, egokitua dira, eta, gainerat, orain, aireportu guzietan, eh, aireportu guzietan, bat dituzu jendeak formatuak bat direla eh, laguntzeko egazkina eh, igotzen, jausten, eta gero eh, otezak eta hor, eh, zela, eh, egazkinetan diren langileak, ba, ba, formatu dira, benik hartu dituten egazkinetan, eh, formatu bat dira, laguntzaik hartzeko, eta, eta gainerat igotzen zelarik eh, egazkin batean, Ah, la, langileak etortzen dira, erraten ditzute, bo, deitu laguntza behar baduzu, hor gira, eta behar duzu zerbait, beti, ba, baduzu bihitz, errateko, hor gira, lasai, lagunduko zaitugu. Beraz, eh, ez ez, nik eh, gazkinak, eh, ba, ba, e, ego, kitua dira. Gehiago, kompaniaren arazoa da, azkenean, hemen gibelean. Habe bai, habe bai, mm. bai. Lege bat hemen baliatu du zure abokatuak eh, defentsarako, e, 2006 xeikoa da, eh, eh, Europa mailako lege bat, edo zein diskriminazio debekatuak direla elbarri bat duen pertsona guzien aurka. Ze balio du lege di edo printzipio horrek egunerokoan, eguneroko bizian, ez bakarrik egazkinetan azkenean? Ah, zaila erratia, ze balio du, hor galdera sakoena pausatu duzu, zer, eta bada egia, bada legori, baina legori nik bederen bizitzen duten zerikin, eta uh, anitzetan ez da pratikan emana, ikusten dutelarik eh, ba, ez egazkinetan, eta ez bidaietan bakirik, baina diskriminazioaren zat, eta ba, eguneroko bizian, leku publikoetan, eta olako, eguneroko bizian ikusten ditut, eh, sikulako oztopoak badirela gaur egun, oraindik. Mm Zenta hor, uh, dugu pixkat, elkarrizketa astapenean, baina uh, filosofia pixkat iteko, lege, lege dibat egukia da, uh, elbarriaren integratzeko, gure jendartean, jendartean integratzea aipatzen delarik, jadanik kanpo ezartzea da Ni, bai. nik nik hori uh, ganen nizun, uh, integratua behar izan behar dugu, ez dugu denek berdin bizi behar. Hori da, galdera da, adibidez entxiplu bakar bat. E, eta hori da harri-garria. Ikusten duzu, e, Frantzian, eh? Frantzia, hartuko du Frantzialen entzimplu bat. Frantzian, edo zoin parkinetan, la ba, parkalikoetan, eta joaten zila. Eta parkalikoetan baditutzu bi edo hiru leku e, elbarritu entzat, eta emateko. Eh? Joaten zila, Suedea dat, edo Norvegian ere bai, Norvegia dat, ipar uh, Europako leku eta jatza, han aparkalekuak egina dira denak, aparkaleku guziak egina dira denentzat, berdinak. Egan nahi da, ez da eh, denak egina dira ap, el, eh, batek edo e, uh, aparkatzeko. Bai, bai. duzu? Bai, bai, bai. da. Ez da, bi edo liku ustea Ez ez, da, dena pentsatzea, ba, Denek, eh, beren leku kan dezaten gizartean. Mm. Ba, bai, da, azkenean, eh, aipatzen erarik integratzea jendartean, eh, ez badira, diadanik desberdintzen badira lekuak, eh, gumeak, ah, bai. hor ah, kampo kanpo ezartzen duzu eh, jendartetik. Hori da, hori da. Hortarako, pentsatu, gizartea, pentsatu behar dugu, ez ustea, Eh, espazio bat edo elbarritu bateri edo, edo beste kategori bate bateri. Ez, da pentsatzea gizarte hau nola egokitzen dugu denek bere lekua aurkidezaten. Hori da, gero noski gaurko gizarte injustiziuntan, ba, bai, noski legia beharrezkoa dira. Ne, uh, justuki hartian laipatzen ginuen gertakari horiek ez gertatzeko eh, eta eh, edo beste kategori batzuek, eh, okan dezaten legaldia beren alde, ere nunbeit, ba, momentu batean ero bestean, injustizi bat gertatzen bani bada, ba, le, zera, justizia eh, zera, eskatzeko. Baina, eh, elke gizarte bat, zuzena eta eh, egalitario bat nahi badugu, eh? beste gizarte bat, be, hor pentsatu behar dugu beste molde batean. Ez dugu pentsatu beharko legaldiaren arabera, baina bakotsak eta besteek denek ukan dezagun ba, gule lekua eta denak errespetatua izan gaite zen, berdin, ez, diskriminazioa ez da unartu behar. Mm. Uh, bon, orduan, txuti etxebesti EasyJet uh, egazkin kompainia kondenatzea lortu duzu. Uh, orain berriz hartzen baduzu EasyJet, nola pasako da? Berriz uh, kampo zartzen alzaituztete? Uh, Ah, hori misterio bada. Zentxatu berriz? <laughs> Baina, uh, hori gertat boiare bai, irrigiteko, piskat, uh, ostegunean, epaiketaren ondotik, etorri zait ondotik... Uh, abokata, eh, egitxet kompainianen abokata, eta galde hori hori gindit, hartuko duzu orain gure kompainia, <laughs> eta ez ez errandiot. Errandiot ez, bakatu nik zuen kompainia eh, boikotatuko dut orain. Nik eh, badira beste kompainia batzuet, eta beste kompaini batzueken ibiliko naiz, baina ez zuekin. Oduan horra. Oduan, eh, egun bat ez hartzen badut, eh, ez dakit zerget da Kon, kondatuko daukuzu <laughs> Hori da, <laughs> kondatuko. Bo, ire ikan bezala eh. tiotietxe bat gurekin ginuen mileskera. Mileskera zori. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Utsi Utsumandokan aste huntan Charles Bidegen jinen zaiku dritxolai hitzain aipatzea. Bada gizon ere bada gizon mota bat lehena gehiu behar bada aipatzen baitzen titxolari edo dritxolaria. Jean-Jo Ferranen kapitalismoan historiai urrentze bat emanen deiogu OMB galtua estaduak kapitalismoaen basakeiatik zaintzen ote gutia. Bada kontaktu incestuoso bat kapitalismo eta estaduarekin. Eta eina utetxamendin kantakintza dela eta Salvador alienden omenez kantoe bate idatzi zeikula. Hain gintian amentsetan Txilen Allende zelakoz eta gero ohartu batean iparaldeko jauneri hua, arizitzako lab, banana ezartzen astalpetan. Utsumandoka uskal iratietan aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! Bihotz eta putze mankizuna bukatzen, ari data bukatuko da zonbait segunduren buruan, ezkezkatu biha hori izan gira. Bostak eta seiak artean, ez da Euskal Elkargoaren beste bilkurarik izanen biha, eh, behintzat ez emankizuna ukentzen duen eteriko bat, beraz, marko gurekin izango da, Zertaz aliko giren, hori ibiar jakinen duzue, e, berak eh, badakien, sorpresa biharko beraz, momentuz, seiak, Euskal Iratetan. Euskal